Mahlaka Bai, ankaŭ konata al Mahlaka Chanda estis india poetino de la urdua lingvo, Musicino corteganino y filantropo considero en Haiderabado. Si estis filino de corteganino ki nomis bebon Chanda Bibi. La oficiala racconto prim Mahlaka Bai mencias che ciam sia patrino estis graveda, si voyagis al maula ali. Tui, exter la santeio, si colapsis, cae latimo pri aborto grandiges. Tiui, ciui accompanis sin, alportis insensain bastonoin de la santeio cae pregis por la vivo de la nena scita infano eble citio casajo, ofte ripetata ec de infanaggio al cianda bibi, igis sin ne chancelebla caridanto en la potenso de maula ali, al quio estis dedicitai la plei multai el siai poemoi. Mahlaka Bai vivis en la malfrua mogola periodo de la deksesa a la y arsento en kiu la norda Hindio estis islamigita. Chitio forte influis la vivon kaj culturon de la homoi, dum kelkaj jarcentoj kaj diferenciĝis de la hinduisma kulturo de la sudo. Kvankam Mahlakabai praktikis la islaman religion, si estis ancau influita per sia compreno de induai libroi cae filosofio. Ciel estonta corte ganino, si estis educita en la virina quartalo, cie si ricevis la plei bonan educadon pri estetico cae artoi. Si estis talenta studentino, ciu regis la exclusivan danzon Densanikatak, la chef ministro Nabab Rukudullah interesigis pri la trainado de Chanda Bibi kai provisit per la plei bonai instruistoi. Crescante, si havis aliron al boni dotita biblioteco, quie si absorbis la viglan culturon de Haiderabado. Mahlaka estis influita de la literaturo verco de la mistica poeto Sirai Aurangabadi, cae lernis poesion de Nabab Mir Alam. Sia gepatra lingvo estis la urdua. Si ancau flue parolis la araban, la persan, cae la bohpurian. Mahlaka specialigis pri la india musico muziko cantado, Crome el staris en la danzo Tumbiri de la maestra Musicisto de Shia tempo Kushal Khan. Shi Famigis pri la verko de am poema genro de la urdua literatura, cantanta ilin en y modo modoj kaj ritmo. si estis sperta pri antiqua in norda e hindia cantoi quio in sicu timis canti en speciala i ocasajoi la danzo kai pozio de mahla Chanda estis vaste festata e dun sia vivo kai si presidis multa in prestigia in convenoi famo crescis si altiris tiris tenton de la chef ministro Aristu Hag, qui farigis sia patrono. Cun lia subteno, sia colecto nomata Gulzar e Mahlaka, qui consistas en nau gazaloi, estis publicigita en 1824 oxendu de tui pos sia morto. Tiel, gifarigis la unua colecto el donita de Urdua y gazaloi, Berquita de Virino. La divan echanda estas manuscribita colecto descendo de quin gazaloj de Marlaca, compilita, caligrafita y subscribita de allí en 1798. Nun Gi estas conservata en la Brita Museo. Xiei poemoi montras tre talentan poetinon, quiu povas mixi cae esotera formoin cae romantica baladon cun miriga facilezzo, oscillante inter romanticae cae misticae sentemoi. Si travivis la regadoin de du nizam, al nomigis la hereda funccio de la governiestroi de Haiderabado. Si estis proxima al ambau. Nizam la dua, preni sin kiel cortegan consiliston. Si accompanis lin, cae en bataloi cae dum chasai expedicioi. Char si el estaris, ec de sia de quara iar agio, per irraidado cae arc pafado en 1803, pro sciai capabloi cae competentoi, Nizam la dua nomuin sin membro de la plei alta nobelaro, cae donis al sci la formalan cortegan titolon de Mahlaka Bae, quio signifas signorino de lunai bangoi, la nomo per quiu sci estos conata de la poste ularo si ricevis corpo de cent soldatoi, qui liberigis la voion al sono de tamburoi, ciam si estis tramportita en palanqueno. Che corteganino povus atingi tiam posizion, estis nepenseble, ca imeti sin en unicam posizion, diris la profesoro Scott Kugler, en libro us puras la vivon de Mahlaka Bay. malfermis lerno-centron en sia domego, kie ŝi cent virino in Santempe, pri la presentai artoi. Con sia considerinda influo kaj riĉeco, Mahlaka Chanda comisis la construadon de biblioteco, plenigita per y pri artoi kaj sciencoj, cae curagigis poetoin, pentristoin, cae caligrafiistoin. Mahlacabae mortis en 1824, cae testamentis sia in posedajoin, inclusive de tero, oro, argento, cae diamant juvelajoi, al sen heimae virinoi. Si vivis cae vercis en periodo quiam la dac gini versio de la urdua lingvo transiris al persa urduo, quio contribuis al forgeso de tia talenta virino, quio estis corteganino, musicistino, poetino, artisto, bonfaranto, cae spirita aganto santempe. Hodiau, si estas memorita de amanto de la urdua poesio. Mas la cachanda estis uno la plei ricei virinoi de sia tempo, quies influo estis multe pli granda ol tiu de la virinoi de la regia familio, tiel sementante sian statuson quia legendon.